důležité pochopit, dotyk je to, co zažíváme. Hm? Eh, celá buddhistická logika, nebo obzvláště pozdější vývoj buddhistické logiky, je založená na tomto principu. My musíme poznat přímým dotykem. Hm? Přímý dotyk je ten dotyk, který jasně chápe, že eh, to, co konceptuálně chápeme a eh, to, co je skutečný obsah hm, naší zkušenosti, přímé zkušenosti dotykem. Hm? K dotyku potřebujeme šest smyslů. Hm? Není to samé. Hm? To je základ yogačáry. To je základ učení o eh, vědomí jakožto jediném základu, který existuje. Ale my se mílíme o obsahu tohoto základu. Protože místo, aby jsme hodnotili naši zkušenost na základě hm, přímého dotyku, my hodnotíme naši zkušenost hm, na základě slov, na základě konceptů, na základě věd, na základě hlásek, na základě generalizace a oddělování naší zkušenosti. Hm? To je třeba pochopit. No a eh, z hlediska buddhistické logiky, tež my, my můžeme zažít hm? zkušenost přímým dotykem pěti smyslů. Hm? Jestliže našich pět smyslů pracuje tak, jak mají, ale my, oni nepracují tak, jak mají, oni pracují už na základě hm? právě těch slov a konceptů, které pak nás klamou o obsahu naší zkušenosti tím, že my identifikujeme eh, ty slova s obsahem naší zkušenosti. Čili eh, praxe meditace je vrácení se v podstatě k přímé zkušenosti s přímým dotykem a eh, vlastně se stát svědky tohoto přímého dotyku bez eh, nadsazování na tento přímý dotyk hm? realitu která vlastně stojí, která je mrtvá, což je realita slov. Hm? Je to jasné? Uvažujeme o tom. Proto eh, kromě pěti smyslů my tež můžeme zažít přímý dotyk na základě hluboké koncentrace která se nazývá samády. Vlastně eh, yoga čára, jednání podle jogy je stejně tak i v hinduistické tradici, jednání podle jogy je jednání na základě samády, což je přímá zkušenost objektu bez zprostředkování slovy bez prostředkování, větami, hláskami. Všichni vlastně komunikujeme, všichni bytosti komunikují, ale komunikují jiným způsobem. Hm? Naše zkušenost jakožto bytosti a bytosti eh, střední Evropy tak dále je eh, má jisté podobnosti, ale přesto je eh, naprosto rozdílná. Hm? Díky právě těm semenům hm? v našich vědomí, ty semena tvoří vlastně naši realitu. Jak chápeme svět a jak chápeme sebe. My chápeme svět a chápeme sebe z hlediska yogačáry na základě právě těch semen, v našem vědomí, které dozrávají tím, že tvoří zkušenost. Tvoří svět a tvoří nás. A ty semena právě přizpůsobují to, že vidíme svět dualisticky. To je důležité pochopit svět není dualistický, my tež, eh, naše mysl není dualistická, ale my ji vidíme dualistickým způsobem právě na základě těch semen naší minulé zkušenosti, který způsobují to, že my ulpíváme na ty obrazy skutečnosti, které této, které této semena vytvářejí. A my meditujeme a začínáme si být toho vědomí. My jsme vysvětlili, že proces probuzování je proces uvědomění. uvědomění. Hm? Konečné uvědomění je eh, tedy z hlediska Mahajánové meditace je poznání budhova vědomí. Hm? budhovo vědomí je to skutečné vědomí, protože není závislé na pozornosti, která vede mysl k objektu. Pozornost tež vyvstává z semen minulých zkušeností. My dáváme pozor, každý dává pozor na něco jiného díky právě těm semenům eh, minulé zkušenosti. Minulých zkušeností, nekonečných zkušeností. Právě proto my bytosti, i když jsme, dejme tomu, eh, máme podobnou kolektivní karmu, my <clears throat> reagujeme na věci jiným způsobem. je nám líbo to a zase je nám nelíbo ono, hm? přestože vidíme stejné předměty. Je to tak? Nebo to není? Hm? Musíme si to sami uvědomit. Hm? No a ty eh, semena minulých zkušeností my napojujeme právě na ty koncepty, které způsobují zkostnatění naší reality. To zkostnatění naší reality, to je hrubost. Hm? Aby jsme se dostali, proto v šesté kapitole je to též napsané jasně a vysvětlené ve v jiných písmech, obzvláště v Yogačára Bumišástra, která vlastně vysvětluje v detailu obsah této sutry. Hm? Yogačára Bumišástra je jistým způsobem eh, komentář hm? k sutře rozvázání uzlu. Hm? Detailně vysvětluje tento proces. tento proces my musíme se snažit chápat v meditaci. Jestliže nemáme meditaci, my nechápeme tento proces. A meditace je právě yoga. Šamata a vypašana je yoga. A aby jsme praktikovali jogu správně, za prvé to je celá struktura yogačára Bumišástra, to je té struktura této knížky. Za prvé musíme poznat yoga gočara. Gočara znamená sféru. Hm? Doslova go je kráva, čara je pastvisko. Hm? Tak jako, aby se kráva najedla, potřebuje pastvu. Hm? Je to tak? Jogin, aby se najet, hm? potřebuje poznat eh, brumy, co jsou základy nebo eh, eh, Bhumi doslova znamená země. Hm? Země je naše pastva. Hm? Země neboli základ. Na základě kterého pracuje naše mysl. A z hlediska yogačáry mysl je jediný základ, jiný základ není. Když poznáme mysl, pak poznáme, kde se mysl pase. Hm? A mysl se pase kde? Mysl se pase ve stavu koncentrace, nebo zase ve stavu rozptýlení, ve stavu s myšlením, s hrubým myšlením, vytárka založeným na konceptech, vyčára založeným na eh, hlubším proskoumání těchto konceptů, hm? na eh, správném položení mysli na tyto koncepty. Hm? A tež mysl bez, bez myšlení, bez vytárka vyčára, to znamená mysl, která nepotřebuje žádné koncepty, jak už jsme se zmínili. A to je třeba pochopit. Hm? Aby jsme mysleli, my nepotřebujeme žádný koncept. koncept je jenom prostředník a ten, ten prostředník nás mate. Jestliže jsme ve stavu samády, my nepotřebujeme žádný koncept, aby jsme vedli mysl k objektu. Proto je tak důležitý, že se učíme číkům a tak dále. My vidíme, že eh, tomu, aby jsme vedli mysl k objektu, my nepotřebujeme poznat, že máme ruce, že máme nohy, ale vidíme ty energie, které eh, našimi rukama a eh, nohama hýbou. A stejné se děje i s myslí. My bereme mysl jako něco jiného, ale mysl, tělo je tež vlastně eh, pohyb a pohyb je, je energie. Bez energie se nic nehýbe. Je to tak? Hm? Vidíme to stejně. To, že naše mysl může se spojit s nějakým objektem, ať už je to dualistický objekt, nedualistický objekt, ať je to nejvyšší realita, ať je to eh, eh ta eh, hrubá realita, ať je to ta jemná realita. Hm? potřebujeme energii. Je to tak? Jestliže nemáme energii, no tak eh, objekt a subjekt se nemůže spojit. Je to tak? Vidíme to stejně? Hm? Zažíváme to? Jak se může objekt a subjekt eh, spojit, jestliže není energie, která to umožňuje? Hm? Vidíme to jasně? Bez energie není možné spojení subjektu a objektu. Ale energie trvá a to spojení subjektu a objektu je, eh, netrvá vůbec. To je proces. To je proces změny. Nic jiného než proces změny my nemůžeme zažít. No a teď jsem dal podmět k diskuzi, jsem dal podmět k přemýšlení. No, je třeba přemýšlet, je, je třeba to vidět. Hm? Máme nějaké dotazy? Chceme si to objasnit? Hm? Jakým způsobem si to objasníme? Tím, že si klademe otázky. Je to skutečně tak? Zažil jsem to tak? Jestliže jsem to tak nezažil, proč jsem to tak nezažil? Hm? Co mi v tom vadí, abych to zažil? Hm? Je skutečně vědomý prostor, ve kterém se fenomény jeví, jaký je eh, vztah mezi tímto prostorem, který se nemění, a to energií, která se stále mění. Hm, to je třeba poznat. Je ten prostor stejný jako ta energie, která se stále mění, nebo je rozdílný od té energie, která se stále mění. Hm? To jsou otázky, které si kladli starí mistři. Hm? A jelikož si je kladli, no, tak se snažili si je zodpovědět. A aby jsme si je zodpověděli, musíme se obrátit dovnitř. Venku si, je, <laughs> venku si tyto eh, otázky nevyřešíme. A my se je snažíme vyřešit venku tím, že si na ně nalepíme koncepty jména, idealismus, hm, materialismus. Ale starý mistři jogi tvrdí, že právě ta realita, aspoň v yogačáre, ta realita není to ani to. Jakákoliv identifikace nebo rozdělování z hlediska skutečnosti nedává smysl. A to zažíváme v meditaci. To je Mahajánová meditace. A tak získáváme jistotu, hm? že věci nejsou tak, jak si myslíme, hm? No a tím pádem my myslíme, ale v myšlení nenacházíme nic, co stojí. To neznamená, že nemyslíme. <laughs> Myslíme, ale v myšlení nenacházíme nic, co stojí. A tomu se říká eh, samády transcendentální moudrosti. No a jelikož jsme frustrovaní v tomto samády transcendentální moudrosti, no tak ulpíváme na těch myšlenkách stále méně. Hm? Ulpíváme na těch myšlenkách stále méně, ale to neznamená, že nemyslíme. Bez myšlení nejde žít. Ale to myšlení nejsem já. Přesto já nejsem od toho myšlení odlišný. Hm? No a co to je? Musíme to zažít. Na to meditujeme. klademe si otázky a realita nám dává kopance. No jak krásný stav. Hm? Dneska už se výslovně nekope hm, v meditacích, ale dříve se kopalo. No a jelikož nás ti kdo nekope, tak se musíme kopat sami. Když se nekopeme sami, no tak nás nikdo kopat nebude. A jak se kopeme sami? Tím, že praktikujeme samády. A co znamená samády? Samády znamená, že aplikujeme, hm, to je vysvětleno v šesté kapitole tež, že aplikujeme mysl na objekt v rovnováze jelikož aplikujeme mysl na objekt v rovnováze, naše eh, počitky budou čím dál tím vyváženější. Samády je stav rovnováhy. Teď, aby jsme se dostali do samády, my máme dvě možnosti. To je též vysvětleno v šesté kapitole buď meditujeme na objekty, na příznivé objekty, s kterými se pak mysl může splynout, anebo nebo meditujeme na, mysl, na prázdnou mysl bez objektů. Z hlediska yogačáry, jestliže tyto dva druhy meditace můžeme spojit. Není žádný důvod, aby jsme je nespojili. Proč ne? My můžeme mít prázdnou mysl s pozorností na objekt, my můžeme mít eh, prázdnou mysl s pozorností na mysl bez objektu. Zkušenost prázdné mysli je právě zkušenost hm, yogačáry. Zkušenost jednání podle jogy. Jednání podle jogy je tichá mysl. Tichá mysl je tichá karma. mysl je to, co je základem veškerého činění. Bez mysli, jaké činění existuje. Jelikož mysl činí v tichu, pak naše mluva a naše pohyby tež se dějí v tichu. A to ticho z hlediska Mahajánové meditace zahrnuje to, co se hýbe i to, co se nehýbe. No a tak mluvíme, mluvíme, mluvíme. Žádné otázky, no questions. <laughs> hmm? bych se chtěl zeptat, eh, nevím, jestli tomu rozumím dobře, ale jestli v tom eh, světě, tak jak je, jestli ty koncepty, co my máme, o té skutečnosti jsou vždycky špatně, nebo... Nejsou špatně, proč by byly špatně? Nebo jak jim rozumět dobře těm konceptům, jaký mají místo prostě? Ty koncepty, které jsou správné koncepty z hlediska buddhismu, jsou ty koncepty, které vedou k utišení. Hm? které vedou ke stavu rovnováhy. No a my bytosti si tvoříme koncepty, které eh, vedou ven z rovnováhy, které vedou do stavu neklidu. A tak se kopeme, tak se válčíme, tak se nenávidíme. Hm? Protože vytváříme hlučné koncepty. Hm? Hlučné koncepty nejsou eh, z hlediska yogačáry v souladu s realitou. A úkol jogína je vytvářet tiché koncepty v sobě a tiché koncepty v druhých. Hm? Čím se utiší sám i utiší druhé. Bez rozlišení. Právě proto, že základ veškeré skutečnosti, jak mé, tak i bytosti, je nic jiného než myšlení. Bez myšlení žádná skutečnost eh, není. Myšlení ale neznamená, že uvažujeme o konceptech. Myšlení znamená, že eh, to už může věda dneska zjistit. Myšlení je jistá vibrace, stav energie. Hm? Jestliže máme eh, bouřlivé koncepty, tak ta energie jde takhle. Hm? Dneska můžou dát elektrody do, do mozku. Hm? Vidí, když myslíme, tak to jde takhle. Hm? Jestliže myslení se utiší, no tak to jde takhle. No a my vytváříme koncepty, které eh, dělají z energií tohleto. Tomu se říká vrity v józe. Hm? Patanžáli definuje jogu jakožto eh, ukončení těchto eh, eh bouřlivého stavu mysli. To neznamená, že, je, že mysl pak není. Mysl pak je, ale je v tišině. No a naším úkolem je, jakožto jogíni, vést sám sebe k utišení a vést druhé k utišení, bez rozdělení. To je Mahajana. Právě proto, že chápeme, že mysl nikomu nepatří. Hm? To je eh, buddhismus. Mysl obsahuje všechno, ale nikomu nepatří. Ta mysl, která nikomu nepatří, to je utišená mysl. Ta mysl, která nám patří, hm? s kterou se identifikujeme, hm, tu eh, my se snažíme utišit jak se ji snažíme utěšit? Tím, že máme různé prostředky. Bez prostředku my se meditaci nenaučíme. Čím moudřejší prostředky, tím snaží je utišení mysli. Proč? Protože právě mysl vytváří realitu. A účel meditace je, aby jsme eh, měli utišenou mysl v bouři. Protože svět je bouře. Podle jogy svět je bouře. Ani v nejhlubším nitru oceánu, nepoznáme milimetr ticha. Hm? Co dělat? Z hlediska buddhismu prokouknout důvody bouře. Důvod bouře je důvod utrpení. Je to jasné? Snažíme se No samozřejmě. Dobře chápu, že ta konceptualizace, že ta probíhá nejenom slovy, ale i tím, že to vyčlení ten objekt, jako No, eh, to je ten paradox, hm? že my, naše mysl pracuje tím, že vytváří obrazy. Je to tak? Hmm. No a my ty obrazy identifikujeme ze slovy. A na základě toho, to je tež eh, napsáno v tom spisu, na základě toho my věříme, hm? že ty obrazy, které naše mysl vytváří, mají vlastní existenci. Hm? Tady Katka má vlastní existenci. Katka je obraz. Hm? Ale jelikož eh, já věřím, že má vlastní existenci, okamžitě mám eh, vzpomínky na minulou zkušenost, buď eh, co jsem považoval za příjemnou zkušenost nebo nepříjemnou zkušenost. No a, kaf, a obraz katky se stává příjemná nebo nepříjemná zkušenost. Je to tak? Hm? Vidíme to stejně? Hm? Stejně tak je to eh, se mnou, s tebou, se všemi. Hm? No a to se děje i vůči věcem. První je obraz a pak na ten obraz dáme jméno. A to jméno je spojeno hm, s, s dojmem něčeho, co stojí. se na to nedáme jméno, no tak to nebude stát. Hm? Já vidím katku, vidím jenom jistou formu, jisté barvy. Hm? Hm? No a teď já do toho obrazu dávám eh, ten pojem toho příjemného nebo nepříjemného, toho, co se mně líbí, nebo to, co se mně nelíbí, na základě jmén. A ty jména, to jsou spojené s mojí minulou zkušeností. Hm? Eh, ta je hezky formovaná, <laughs> není hezky formovaná, je, děla, dělala mě něco příjemného, nebo mě dělala něco nepříjemného eh, a tak dále. Hm? No a už ten můj obraz hm, katky je něco, co, eh, čeho se držím jako něčeho, co má vlastní existenci. Hm? Ale v tom obrazu žádná vlastní existence není. A na základě toho obrazu pak já se angažuju v nekonečný řetěz myšlení. To chci, to nechci, to se mně líbí, to se mně nelíbí. Hm? No a tak my fungujeme. No ale eh, provádíme Mahajánovou meditaci, no tak eh, my tak fungujeme, ale Buddha tak nefunguje. To, co je reálný, to není to, co my myslíme, ale to, co vnímá Buddha. A proč Buddha tak nemyslí? Proč Buddha tak nevidí? Hm? Protože proniknul tu skutečnost katky, tu skutečnost věcí tak, jak je. Hm? A jaká je ta skutečnost katky, ta skutečnost věcí? Takovost. Ta takovost není ani dobrá, ani špatná. Ale je to, co přináší mlčení do mysli a do činu. Hm? Čili Buddha je ten, kdo používá ty koncepty, které ve světě jsou. Ten je, to je hezký, to není hezký, to se mně líbí, to se mně nelíbí, ale neulpívá na těch konceptech. Meditace je právě poznání toho, že na to, co my ulpíváme, není realita, ale jsou to naše koncepty reality. Na realitě samotný nikdo nemůže ulpívat, protože ta realita je takovost. A v té takovosti se spojuje dharma, což je samsára, což je dualita, s, eh, s náturou věcí, což je dharmata. v darmě samotný, eh, v rozlišování samotném se tyto reality nemůžou spojit. Vidíme to jasně? Ale realita je jedna, nejsou dvě reality nebo čtyři reality. No a ta, tu jednu realitu z hlediska Mahajánového myšlení my nazýváme právě takovost. A v té takovosti, stejně tak jako v prostoru, hm, existuje hezké, existuje nehezké, existuje příjemné, existuje nepříjemné. Existují zá, záště, existují e, nelibosti. ale nejsou objektem ulpívání. A to je konečné utišení. tak eh, eh, dělali jsme meditace v chodu, hm? je to tak? A co pak jsi označoval, že chodíš? Mysl zůstala u chození a, a, a tím se vyprázdnila. Je to tak? Je to tak nebo není? No ale to vědomí, že chodíš, hm? si chytal nebo si nechytal. No tak to samý. Teď medituješ na prázdnou mysl, v prázdný mysli, jestliže máš dobrý samády, dobrou koncentraci, proto šamata je tak eh, eh, důležitá, pak ten stav prázdné mysli se stane eh, jistě eh, ne těžkým stavem dosažení jelikož nemáme eh, samády a máme hluboký zvyk se identifikovat s myšlením, je to tak nebo není? Hm? Právě proto nám myšlení vadí. Ale to, co nám vadí, ovšem není myšlení, ale je identifikace s myšlením. Je přisuzování nějaké vlastní reality myšlení. A myšlení je základ existence. Ale myšlení nemá vlastní realitu. Hm? Myšlení může jedině nastat v tom, v prázdném prostoru. Stejně tak, jako veškeré předměty můžou nastat, můžou se vyjevit jedině v prázdném prostoru. Jestliže nemáme prázdný prostor, žádný předmět se nevyjeví. Je to tak? Hm? Může se vyjevit eh, předmět bez prostoru? No, z hlediska Mahajánové meditace tež myšlení se nemůže vyjevit bez prázdnoty mysle. V té prázdnotě mysle, v té prázdnotě vědomí se vyjevuje právě naše zkušenost. Je to jasné? Jakž tak, jasné. No tak musíme cvičit. Nikdo se nestal budhou hm? tím, že jenom přemýšlel. Ale bez přemýšlení tež se nikdo nestal budhou. Právě proto náš spis, šestá kapitola, přečtěte si to, je tam napsáno, že základ meditace je za prvé disciplína, kterou nemáme, pak se divíme, že nám mysli běhají. Hm? A za druhé je tež moudrost založená na správném poslouchání a na správném přemýšlení. Jestliže máme disciplínu a moudrost založenou na správném poslouchání a správném přemýšlení, meditaci na prázdnou mysl, která odstraňuje hm, ulpívání na myšlenkách, hm, na konceptech, hm, se stane eh, přirozená. No a Mahajánové učení, obzvláště Zen, právě tvrdí, že to je přirozenost mysli. Ten prázdný prostor, to je přirozenost mysli. A co je praxe meditace? Diamantová sutra vysvětluje, praxe meditace je nechávat vystávat mysli, aniž by mysl někde bydlela. Aniž by mysl se někde lepila. Aniž by mysl někde stála. To, že mysl stojí, to je právě daný tím, že se stotožňuje s, s konceptem vlastní existence. Ale buddhismus je učení, které nedopustí hm, vlastní existenci ničeho jiného, než právě té prázdnoty. To je vlastní přirozenost všech věcí. Bez této vlastní přirozenosti všech věcí ty věci se nemůžou v prostoru mysli objevit. Vidíme to jasně? Snažíme se, občas nás to nakopne, no a pak jdem o kousek dál. No ale snažíme se. Já mám tak možná lajku, meditaci nám, že tu meditaci Mahajanu, tradici Mahajana, to, co praktizujeme, je eh, meditace na vyprázdněnou mysl. Eh, mysl eh, nemůžeš vyprázdnit, mysl musíš pochopit. To je právě ten paradox. Hm? Mysl my nemůžeme vyprázdnit vůlí. Mysl my musíme pochopit. No a to je právě na základě, eh, z hlediska yogačáry, na základě toho, že jasně jsme pochopili, jasně jsme přemýšleli o eh, nedualistické přirozenosti mysli. Můžete konkrétně číst, když praktizujeme tu meditaci, přichází myšlení pozorujeme jich, alebo jaká technika používáme? No, důležité je nejprve, hm? jedině eh, základ buddhismu, buddhistické meditace je eh, samáhy tam čitam jatá tam pašiaty. Jenom mysl ve stavě rovnováhy hm, eh, může vidět věci tak, jak jsou. Jestliže mysl není ve stavu rovnováhy, my nevidíme věci tak, jak jsou. My eh, buď odebíráme něco z reality, neduální reality takovosti, anebo k ní něco přidáváme, co tam ne, od samého počátku nebylo. Proto nejsme budhové, to děláme. Ale pochopení mysli je právě, že eh, my mysl nemůžeme opustit, ale tež se ji nemůžeme chytit. A to je ten paradox mysli. My mysl nemůžeme opustit, ani ji nemůžeme chytit. To je v Zenu reprezentováno kruhem, hm? který se, v němž se tuš vlastně ztrácí. Hm? Mysl se ztrácí v sama v sobě. A mysl je kruh, který my jsme si sami vytvořili. Ale mysl se musí ztrácet sama v sobě. Jestliže se mysl nestrácí sama v sobě, no tak my do té mysli něco přidáváme násilně nebo od ní něco ubíráme. Jestliže to chápeme, to je transcendentální moudrost. A transcendentální moudrost je brána čistoty mysli. Hm? A čistota mysli je nad identifikaci a nad rozdělování. Hm? To je střední cesta. Buddhismus je filozofie střední cesty. V pochopení střední cesty je disciplína, koncentrace a moudrost. Proto máme tři disciplíny, aby jsme pochopili střední cestu, disciplínu, hm? což je eh, disciplínu smyslu, která vede ke koncentraci. A koncentraci vede k moudrosti, k vidění věcí tak, jak jsou. Vidění věcí tak, jak jsou, je, že je musíme nechat v přirozeném stavu. Teď paradox existence je, že my neznáme přirozený stav. Hm? Jelikož neznáme přirozený stav, co se týče zenu, co se týče čínské filozofie, my jsme ve stavu nevyrovnaném. A ten přirozený stav, právě to je zen meditace, to je Mahajánová meditace, ten přirozený stav existuje i eh, ve stavu vášně, ve stavu chtíče, ve stavu libosti, ve stavu nelibosti. Ten přirozený stav, to je prostor právě, ve kterém se mysl vyjevuje. To je takovost mysli. takovost mysli je mlčení mysli. Z mlčení mysli pochází mlčení mluvou a mlčení těla. A tak mluvíme o třech druzích utišení. Utišení mysli, utišení mluvy a utišení těla. A ty mají základ v přirozeném stavu. To je zen. Ale my bytosti pomatené, my nechápeme přirozený stav. A jelikož ho zkoumáme v sobě, tak získáváme zkoumáním přirozeného stavu, získáváme velký soucit nad všemi bytostmi, které se nachází ve stavu nepřirozeném. To je Mahajan. My bytosti pomatené se nacházíme v nepřirozeném stavu, A jelikož vidíme, že tento stav není přirozený, právě proto hm, nerozlišujeme mezi sebou i druhými. Jestliže nevidíme, že tento stav není přirozený, pak budeme zuby nechty rozlišovat mezi sebou a druhými. No a z toho vzniká právě stav nevyváženosti. Je to tak? Toto není žádné popření základního principu čtyř vznešených práv. Tyto čtyři vznešené pravdy existují. Hm? Ale existují jako prostředky k pochopení přirozeného stavu. pravda světská, pravda nadsvětská též existují, ale jako prostředky k pochopení přirozeného stavu. To je Mahajánová meditace. inštrukcie k tej formálnej meditácii v sede, že ako keď nám dávate inštrukcie meditácie na dých, tak eh, teraz vlastne k tejto formálnej meditácii, aby sme... No, můžeme to spojit s meditací na dech. Mhm. Není žádného důvodu, aby jsme to nespojovali. Jestliže mysl běhá a začíná nám rušit, no taky musíme eh, nějak soustředit. Hm? A ten eh, objekt, který se Eh, nejlépe nabízí, to je dech, protože ten tam stále je. Hm? A to, že máme utišenou mysl nebo neutěšenou mysl, utišené tělo a neutišené tělo se též jeví na eh, kvalitě dýchání. Hm? No a dech, máme hrubý dech a máme jemný dech. Ve stavu rovnováhy dech se přirozeně stává jemnějším. Hm? A my si to všímáme. Všímáme si to při chůzi, všímáme si to při meditaci. Vysudy Maga vysvětluje, že eh, meditace na dech je proces zjemňování dechu hm? pomocí koncentrace a pomocí moudrosti. zjemňování dechu pomocí koncentrace a pomocí moudrosti. Z hlediska yogačáry pomocí koncentrace my se dostáváme k pochopení toho, že náš svět je vigyapti matrata, je vyjevení toho, že eh, tento svět jsou pouhé obrazy. Hm? To pochopíme jedině ve stavu koncentrace. Kdy mysl se obratí, obrací seme na, se sama na sebe. A co je e, vypasana? Vypasana je, že ty, pochopení, že tyto obrazy je mysl samotná. A ty obrazy nás zruší, Protože mysl není utišena. Nás ty obrazy mysli ruší, protože mysl není utišena. Když nás ty obrazy neruší, tak pak nás ani myšlenky neruší. No a to je stav budovství. Buddha nepotřebuje zkoumat pozornosti nějaký objekt. On ho prostě reflektuje, hm? zobrazuje tak, jak je. V tiché mysli. Hm? To je meditace transcendentální moudrosti. To je to, co bodhidharma učil. Na jakém základě? Na základě Lankavatara Sutra, která tvrdí, že právě alaya, právě ta mysl, která se lepí, není nic jiného než tělo Budhy, tělo dámy. No, aby to předal, seděl devět let, <laughs> devět let v jeskyni. Hm? A předal to, aniž by použil slov. Protože chujko, chujko znamená ten, který má schopnost moudrosti. Hm? pochopil, že ta utěšená mysl je jeho vlastní podstata, nic jiného. Aby to pochopil, seděl eh, ve sněhu a vytvořil si takovou lásku a odanost k darmovi a takový odstup od své rozrušené mysli, že si uříznul ruku a dal ho před dal tu ruku před bodhidharmu. Hm? Bodhidharma ho požádal, co chce. Hm. Já, mistře, utěšte moji mysl. Mistr, mistr mu povídá, samozřejmě utěším tvou mysl, když mi ji ukážeš. Chujk hledal, hledal, hledal, hledal, hledal a nenašel. A Bodhidharma mu předal hm? samády transcendentální moudrosti. Hm? To je samády mysli, která se nic neopouští, ani se ničeho nechytá. Zůstává v přirozeném stavu. Hmm? No a když něco pochopíme z této mysli, no tak eh, najdeme v mysli radost. Mysl není objektem radosti, ale ta mysl, která chápe transcendentální moudrost, to je radostná mysl. Ale ta radost přesahuje rámec světské radosti. Protože přesahuje rámec světské radosti, není ani čistá, ani nečistá. Hm? ani neexistuje, ani ne neexistuje. Hm? není ani jednotná, ani rozdílná. Hm? Ani nepřichází, ani neodchází. Na Nagarjuna vysvětlil střední cestu na základě těchto osmi negací. Hm? A to je skutečný stav světa, skutečný stav bytosti ani nepřichází, ani neodchází, ani jeden, ani mnohý, ani čistý, ani nečistý, hm? ani eh, věčný, ani zanikající. A jak to poznáme? Mysli, která ani nemyslí, ani myslí. <laughs> hm? která sebe ani neneguje, ani neprosazuje. No to je přirozený stav mysli. To je meditace transcendentální moudrosti. To je tradice Nagarjuna, to je tradice Asangi, hm? to je tradice Mahajánové meditace. friends from uh, Chile, uh, France, Ukraine. Any questions? Shall we summarize something? Hmm? Yes. Did you get the essence of what I have been saying? Hmm? Okay. No. <laughs> Very good. The essence is silence. <laughs> I have explained precisely that. The essence of uh, the Mahayana meditation is a silent mind. And how do we get into the silent mind? It is uh, based on the understanding that our how our mind functions. Hmm? We cannot oppress the mind. Hmm? We also cannot hold to the mind. We have to try to understand the mind as it is. Hmm? Now, the mind, according to uh, Buddhism, is uh, the container of all our experience. Without the mind, we have no experience whatsoever. And the mind is also that which directs our experience. Hmm? And that which also, if we are Buddhists, we believe that which directs the world. The world is directed by the mind, the world is contained in the mind, the world is the manifestation of the mind. Hmm? Uh, this is the Buddhist idea we can explain in many different ways. In Theravada or in the early Buddhism, the objects of the mind are considered real. In uh, the uh, uh, later Buddhism, it emphasizes that the objects of the mind are illusionary. Then the mind which analyzes these objects must necessarily also be illusionary. When we understand that, we also understand that the duality through which we reflect the world is also illusionary. Hmm? So, what is the difference between a realized person and a non realized person? No matter whether you are realized as a disciple, you are realized as a bodhisattva, when you are realized, hmm, you are realized about what? You are realized about the illusionary nature of the world. Hmm? Illusionary nature of the world is the illusionary nature of the uh, dualistic mind. Hmm? Are we clear about that? We can understand this clearly. Hmm? This uh, dualistic uh, mind exists. It does not mean that it does not exist Hmm? As far as Yogacara is concerned, it exists. But uh, it exists uh, not in the way we experience it. Hmm? The reality is hidden from us. And as far as uh, Zen is concerned, Zen is uh, to great extent, even so it does not differentiate between the philosophical schools, Madhyamika, Yogacara. It is uh, Chinese Buddhism in general is more emphasizing the Yogacara side of the Mahayana meditation. Hmm? Uh, this uh, the dualism exists, but it does not exist as in the way uh, we experience it. it exists because if it does not exist, then uh, how will you attain the uh, uh, by denying something? You will not attain the truth. You can only attain the truth by penetrating something. So the dualism exists hmm, in emptiness. Hmm? These are the uh, most emphatic Uh, expression of the Yogacara meditation. Yogacara meditation means meditation based on yoga. Hmm? And I have explained in order to understand yoga, we have to understand the yoga gochara, the basis for yoga, which are the objects of yoga. Hmm? And objects of yoga are, in Yogacara, objects of the mind, hmm? of the thinking mind, of the non thinking mind, of the mind in samadhi, of the mind not in samadhi, of the gross mind, of the subtle mind, of all kinds of mind, they are so that the ground on which the mind moves. When we understand these grounds of, on which the mind moves, we understand how we understand how to move the mind. Hmm? To move the mind correctly means to realize the middle way. Hmm? either in the sense of the disciples as uh, nirvana as opposed to samsara, or in the way of uh, the bodhisattvas, the samsara and the nirvana, they cannot be uh, something different, but also not they are not the same, neither same nor different. If they are different, then we can never realize nirvana if they are the same, then all the beings are not are already Buddhas, and both are not what we experience, right? So what we experience is, so to say, the uh, incomprehensible state in which we are indulging in duality, but this duality is illusionary. It is illusionary because it happens in the emptiness. Hmm? This duality happens in emptiness. But yet it exists. We cannot, we will not get rid of duality by denying. But we will also not get rid of duality by holding to the real existence of subject and object. Hmm? So here we come to the transcendental wisdom. Now, the transcendental wisdom does not have a clear function because we hold to reality created by our, our by names. That's why the sixth chapter of the Sandhi Sutra starts that the Dharma means just names. But these names are very important because they give uh, direction to our thinking. Hmm? So, uh, if we don't have uh, certain name, certain concept, then uh, our attention hmm, <coughs> cannot move to the object. Right? In order to move our attention to the object in our gross mind, we need some concept, right? Thinking is thinking in the gross form, is thinking in terms of the names, of naming. I feel something in the body, for instance, that I don't have a name for, but I can clearly perceive it. Yes, it's so, uh, no problem. No problem. Uh, so in that case, do we need a name for going there, for bringing our attention there? We don't need the name, but yet. Uh, in order to see the moon, you need the finger which points to the moon. Hmm? And that moon is the suchness of the fullness of the reality. This fullness of the reality is only possible in the state of emptiness. Where there is no emptiness, the reality cannot be fulfilled. This is Buddhism. Hmm? The fullness of the reality is only possible when there is nothing to reject and nothing to hold. And that state is called emptiness, it is also called suchness. Hmm? And this is a state in which the uh, Buddha abides. Now, the difference between the uh, so-called bodhisattva meditation and the meditation of the uh, of the disciple is what? that the bodhisattva he uh, meditates on the on the reality of his experience from the point of view of the highest reality. The disciple meditates on the content of his experience from the point of view of the worldly reality. Now, this uh, Sandinirmochana Sutra, which we have here, explains that the, the, the reality is not as ordinary man sees it, The reality is as a Buddha sees it. Hmm? The disciple also, when he becomes an arahat, he is a Buddha. There are Buddha, uh, disciple Buddhas, There are bodhisattva Buddhas. Hmm? They are Buddhas for themselves, three kinds of Buddhas. The three kinds of realization all depends on the state of suchness, on the state of emptiness. But the disciple, he gets to the state of emptiness on the uh, path of correct differentiation. This correct differentiation is very important. But as long as you differentiate you will not attain the fullness. Hmm? And this is the reality of the Buddha. Fullness is only possible from the point of view of the Mahayana meditation in the state of emptiness. If you don't have the state of emptiness which connects the Dharma, which is a worldly experience, and the Dharmata, which is a nirvana, into one, then you will always, in some way, uh, face the state of uh, non completeness. Hmm? The non completeness is based, as far as Mahayana meditation is, on clinging to differentiation. We cannot remove differentiation by force, it is not possible. And we also cannot hold to differentiation. If we hold to differentiation, we are ordinary men. We are not enlightened. Hmm? So we are in the paradox. And how do we meditate from the point of view of emptiness? From the point of view of emptiness, that you let the mind hmm, uh, make differentiation without dwelling. Let the mind arise without dwelling on it. Precisely the state of Buddha, it is even explained in the scriptures of the disciples, is the state of non-abiding which is called Anoka. Anoka, Oka means house. Buddha is in the state of non-house, no house. Hmm? No house means, it does not mean that he does not give rise to the thoughts, but he does not uh, attach to the thoughts. So he, by his thoughts, he just reflects the reality as it really is. And for that, he does not need thinking. He does not <coughs> need vitarka, vichara. He does not need uh, contemplation. So, what is the paradox? We contemplate on the non-self existence of contemplation. Hmm? this idea of self-existence is the idea is connected with clinging to the images which the mind creates. Mind thinks in terms of images. As long as we are not realized, we all that we see is just images. Hmm? When we are realized, we see the suchness in these images. Hmm? And uh, we also see at the same time, this is the text explains also, at the same time, the limitations of these images. Hmm? The limits of the Dharma is only the five aggregates, the 12 spheres, the 18 elements, the dependent origination. Hmm? We cannot go beyond it in the worldly experience. No one can go beyond it. Hmm? But not going beyond it is still hmm? transcending it. Transcending it by transcendental wisdom. If you don't transcend it, you will not get uh, the idea that uh, the uh, differentiation is in the space of emptiness, right? So we meditate by accepting huh, the paradox of existence. Paradox of existence is that uh, when you uh, hold to it or when you uh, try to push it away, you are, so to say, uh, in non-natural state. But we beings, we are confused about the natural state. So we consider unnatural to be natural. In order to understand natural eh, as natural, we need the transcendental wisdom. And the Mahayana meditation is the meditation from the point of view of transcendental wisdom, from the point of view of the highest reality. But the point of view of highest reality should not be in conflict with the correct uh, differentiation. Correct differentiation is that in the, our worldly uh, experience we cannot catch any uh, self-existent uh, person or thing. this non-existence of a self-existent person or thing implies huh, the uh, unique characteristics of all the phenomena we experience, and that is emptiness. That is the self-characteristics from the point of view of Mahayana meditation. This is the self-characteristic of all the phenomena, whether beings or things. in the frame of this self characteristic, these phenomena and uh, persons arise. But they are uh, neither really existing nor really non existing. Mm -hmm. Neither pure nor impure, neither coming nor going. And this is the middle way. And this middle way has a base for Yogacara, and that is the emptiness of the mind. Now, the question is whether this emptiness of the mind really exists or not really exists, but this is really irrelevant. Hmm? OK? Tak žádné otázky? Yes, please. D'accord, d'accord. avant ça très bien. Emil says that he has an impression of being a child, huh? that he understands just a little bit of it, not much, but uh, actually uh, this is a good state. pourquoi ça crée des problèmes. Parce que tu t'identifies avec tes pensées. Mais ça fait rien. Tu t'identifies avec cette paire. Et c'est pour ça que tu as des problèmes. C'est pour ça qu'il me semble que à travers cette méditation, si j'arrive à ne pas y penser, je vais arriver à redescendre vers cette méditation. C'est pour ça principe de méditation est seulement euh, un esprit dans l'état de balance, dans l'état de euh, samadhi, peut voir des choses comme elles vraiment sont. parce qu'on ne voit pas les choses qui, comme elles vraiment sont, c'est-à-dire euh, ils n'ont pas ils n'apparaissent pas euh, euh, comme quelque chose qui existe en soi-même, mais tout ce qui existe existe seulement en relation hmm, à cause de causes, à cause de beaucoup de causes, pas à cause d'une cause, mais beaucoup de causes. Euh, Cette rassemblée de causes, c'est ce qui fait l'expérience de phénomènes. Hmm. Mais pourtant, en même temps, cette expérience de phénomène expérience de soi-même, expérience du monde, c'est une expérience d'un euh, esprit qui n'est pas euh, duel. La dualité, c'est une illusion. C'est la méditation dans le sens de Mahayana. C'est ce que je euh, vient d'expliquer. Cet espace dans lequel on fait l'expérience de notre pensée, de soi-même, du monde, c'est euh, l'espace de vacuité. Euh, cet espace de vacuité, on l'appelle euh, le, le, dans cet espace eh, apparaissent tous les phénomènes de notre expérience. Si on médite sur ça, on se débarrasse de peur. Ça devient clair un peu. <laughs> Mais c'est un procès. Ça ne peut pas venir d'aujourd'hui à demain. Mais c'est un procès, il faut pratiquer. Euh, premier pas pour une pratique euh, approfondie, c'est euh, la concentration. Et c'est ce qu'on va apprendre ici. The first step in order to start to understand things as they really are is the concentration. Concentration is the uh, faculty on which the uh, wisdom is based. This is very important. And in our culture, we do not uh, appreciate this faculty. But in the ancient civilization, this was the uh, uh, very essence of wisdom. But we do not appreciate this. Uh, Even for the people that appreciate it. So this. So the first step in order to get into meditation is to develop this faculty of concentration. And this faculty of concentration will not develop if we do not develop the uh, causes of concentration. And the causes of concentration is uh, the right mindfulness, hmm? and the uh, right effort samapadhana. Hmm? If we don't have these conditions, we will not develop the right concentration. And the right concentration is what uh, reaches the wisdom. And the wisdom in Buddhism is transcendental wisdom, no matter whether in uh, uh, the Shravaka concept or the concept of Bodhisattva, we need the transcendental wisdom in order to go beyond the world. If we don't have transcendental wisdom, we cannot go beyond the world. And the aim of religion is to go beyond the world through the understanding that the nature of the world is the nature of uh, the uh, non-contentment we cannot find contentment in the world. But we can find contentment in the mind. And from the point of view of Mahayana meditation, the only way to find the contentment in the mind is to find this dimension of emptiness, which is the own dimension of the mind. That's why our mind can reflect anything. Hmm? Right effort is difficult. It's difficult, but uh, it is necessary. Yeah. How do you continue? There is a story huh? in uh, the Visuddhimagga. I like very much this story. Huh? The three friends. Maybe I should <laughs> talk in Czech, but anyway, uh, I will explain in Czech afterward three friends, they go to worship the Ishta Devata, the, uh, the divinity huh? which uh, they want to realize. Hmm? So here let us think of Saraswati, the divinity of wisdom. Hmm? It is not there, but anyway. So the three friends wants to worship the divinity of wisdom the bodhisattva of wisdom for us Buddhists is Manjushri. Hmm? We want to worship Manjushri because he, were, he is a, a personification of the transcendental wisdom. Hmm? He cuts all the defilements with a sword. Hmm? So rapatsana di di di di di di di di di di di di di di di. Di means wisdom. di So this uh, wisdom has the orange color. We have all kinds of skillful means to visualize and to get into this wisdom. Hmm? So they go to worship Manjushri or Saraswati, which is a wife of Brahma, hmm? creator of the world. Hmm? Without the uh, female wisdom, no way to create anything, <laughs> anything of value. <laughs> hmm? Is that so? <laughs> Without the passive, passive side, we cannot uh, find the true activization, we cannot try find the true effort. Hmm? This is Chinese philosophy also. So they go to worship, and uh, one friend they enter the park, and one friend wants to pluck the flowers of the uh, the champaka tree. Huh? The champaka tree very high, <coughs> and the flowers are very nice smell. Hmm? But champaka tree, like oak tree, can be very high. That it has a lot of flowers. Hmm? And in India, they like to worship the gods with these champaka flowers because they are especially fragrant. Hmm? So they, he wants to reach the flowers, but he cannot do so, and he always stumbles and pick one flower and falls down and hurts his back. Huh? So one friend comes and says, "Ah, yeah, don't do like that. I lower my back, you step on my back, and then you can hmm, pick up the flowers and we can go to worship. This you what you're doing is a nonsense. So he lowers his back, he steps on his back, and he stumbles again hmm? because his back is not stable. So the third friend comes and says, Aya, this is not the way. You support. One hand you put on my shoulder, and the other hand you step on the back, and the, with the other hand you can pluck the flowers and throw them down. And I collect, we collect them in the basket and go to worship uh, the wisdom. Hmm? So they collaborate together and they pluck many flowers and they worship the wisdom. And what is the meaning of the story? Hmm? Who is the one who wants to reach the flowers of wisdom. That is a concentration. Hmm? And who is the one who lowers the back and stabilizes the concentration? It is the sati. It is a mindfulness. Hmm? And who is the one who gives the shoulder to support on? That is the right effort. Hmm? So together they can pluck the flowers and worship the wisdom and get some idea huh, what is uh, beyond the attachment. Hmm? That is transcendental wisdom. What is the uh, natural state as far as uh, bodhisattva is concerned? Hmm? So these they have to be in balance. The faculties have to be in balance. And who balances these faculties? Visuddhimagga also explained, it is the mindfulness. If you put too much effort, you will get excited. If you put too much only wisdom without concentration, you will get depressed because everything is impermanent. Mm. And that is a true state of the affair. In the, this true state of affair, if you don't have faith, if you don't have concentration, then it will lead to depression. Hmm? Right? Similarly, if you have uh, concentration and it is not balanced by right effort, by mindfulness, then you will become sleepy hmm? and drowsy so you have to balance these forces so that you can get all the causes of uh, awakening. When these causes of the awakening have been gathered, you enter the middle path. And this middle path is based on the right what? right view and right thinking. Mm. So all these positive things start with right view and right thinking, and finally also find fulfillment in right uh, right uh, view and right thinking. Hmm? Všichni rozuměli, co jsem tady povídal? <laughs> Co jsem povídal? Hm? Kdo to přeloží? Petra. <laughs> hm? Já jsem vysvětlil, že co se týče buddhismu, aby jsme získali realizaci, aby jsme našli cestu nad utrpení světa, nad strast světa. Jediná věc, která nás k tomu povede, je právě moudrost. Bez moudrosti my nikdy se nemůžeme dostat nad světské utrpení. Ale aby moudrost byla aktivizovaná, moudrost též eh, pracuje na základě příčin a důvodu. A příčiny, příčiny a důvody moudrosti hm? bez kterých moudrost nemůže být aktivizovaná, je právě koncentrace. A koncentrace též nemůže existovat bez příčin a důvodu A příčin, příčiny a důvody koncentrace je právě hm? co? Vdělá pozornost, a správné úsilí. Hm? Bez bdělé pozornosti a správného úsilí my nikdy nezískáme správnou koncentraci. Jaký je rozdíl mezi správnou, v buddhismu rozlišujeme mezi správnou koncentrací a nesprávnou koncentrací. Hm? Jaký je rozdíl mezi správnou koncentrací a nesprávnou koncentrací? Správná koncentrace potřebuje správnou bdělou pozornost. Bez správné bdělé pozornosti nemůže být správná koncentrace. A správná bdělá pozornost je tež základ pro proces uvědomování. Proces uvědomování, jak jsme vysvětlili, je proces probuzování. Tedy eh, správná koncentrace závisí na správné bdělé pozornosti. Správná bdělá pozornost je jaká pozornost? Je pozornost, která umožní hm, pozornosti aby se netřepala, aby se neklepala. Aby byla sjednocená. Jaký je rozdíl mezi vdělou pozorností a jednobodovostí mysli? Když praktikujeme koncentraci, praktikujeme jednobodovost mysli, ale jednobodovost mysli, která je založená na vidělé pozornosti. Můžeme mít jednobodovost mysli, která není založená na bdělé pozornosti a taková jednobodovost mysli hm, nepřinese nikdy naplnění. Naopak, ti, co mají schopnost koncentrace, pokud nemají uvědomění, hm, které je založené na právě schopnosti bdělé pozornosti, pokud nemají uvědomění založené na bdělé pozornosti, no pak eh, ta koncentrace bude vést do depresivních stavů. Většina talentovaných lidí má depresivní stavy, stavy nenaplnění. Protože koncentrace je též spojená se schopností citlivosti. Ti, co mají hlubokou koncentraci, jsou citliví lidé. Hm? citliví lidé jsou snadno zranitelní. Hm? Je to tak? Vidíme to stejně? Hm? Ti bytosti, které nejsou citliví, ty jsou těžce zranitelní. Ti, co jsou citliví, ty jsou lehce zranitelní. Právě proto, že jsou lehce zranitelní, musí se musí svoji mysli, mysl bránit. A ten, kdo brání mysl, podle buddhismu, to je ta dělá pozornost. Vydělá pozornost brání mysl. A jenom mysl, která se brání, hm, je mysl, která dává naplnění, která dává štěstí. Mysl, která se nebrání, nedává štěstí. To je verš v Damapada tež. Hm? Máme český překlad, je to tak? Hm? Čitam gutam sukha váham. Ta vědomí, které je chráněno, jedině to vědomí může dávat slast. To vědomí, které není chráněno, žádnou slast nedá jestliže je citlivé vědomí, nedává nám slast, ale dává nám právě o to víc strasti. A co dělat? Praxi dělé pozornosti, která chrání vědomí. Jak chrání vědomí? Pozornost je sjednocená na objektu pozornosti a přitom jasně vnímá všechno kolem. To je bdělá pozornost. A právě proto, že je koncentrovaná a vnímá všecko kolem, proto se nerozptiluje ani neklesá. A to je uvědomění. nerozptiluje ani neklesá. Aby se nerozptilovala ani neklesá, musí být koncentrovaná. Jestliže není koncentrovaná, co se stane? Bude buď ulpívat na objektu koncentrace, a nebo se ho bude snažit násilím odstranit. Když ulpívá, je to proto, že nechává vystat příjemný pocit. Když ho chce násilím odstranit, je to proto, že ta pozornost nechává hm, vystávat nepříjemný pocit. No, a tím pádem stav rovnováhy mysli se ztrácí. A mysl se stává hlučná. Čím menší rovnováha, tím hlučnější. Je to tak, musíme to vidět jasně, sami. Na sobě nikdo jiný nám to neukáže. Teď správná koncentrace je ta koncentrace, ve které my můžeme udělat zkušenost toho objektu pozorování, objektu mysli bez stavu klesání a bez stavu rozptilování. To se může stát jedině ve stavu, kdy tato koncentrace je doprovázena na těch zádech bdělé hm, pozornosti. A ona zůstane doprovázena tím stavem dělé pozornosti jedině za předpokladu toho ramene hm? správného úsilí. které nedovoluje aby jsme chytali příjemné a aby jsme nechtěli násilím odstranit to nepříjemné. Z čeho vzniká vlastně veškeré negativní myšlení. Je to tak, musíme to sami vidět. Když to nevidíme, no tak my to nepochopíme. Čili správná koncentrace je ta koncentrace, která patří vyrovnanému stavu mysli. Mysl může mlčet jedině v vyrovnaném stavu. Jestliže nemáme vyrovnaný stav, mysl je hlučná. A hlučná mysl nám vadí. A jestliže nemáme moudrost, jak získat rovnováhu, no, pak nám mysl stále bude vadit. A my jsme v paradoxu. Ta mysl, která nám vadí, my ji nemůžeme ani odstranit, ani se ji nemůžeme chytit. No a tak jsme v nepohodě. No a tato nepohoda je obsahem samsárického stavu. samsárický stav je stav nepohodu, nepohody. Jelikož vidíme samsárický stav jako stav nepohody, hm, my na základě hm, pravdy strasti chápeme důvod strasti, my ulpíváme nebo odmítáme na základě chtíče, No a když ten chtíč poleví, no tak eh, nacházíme se ve stavu utišení. A ten stav utišení je stav vyváženosti. A vyváženost je cesta. A vyváženost znamená ve stavu vyváženosti stav disciplíny, stav koncentrace a stav moudrosti je přirozený stav. A jedině střední cesta otevře horizont transcendentální moudrosti. Bez střední cesty horizont transcendentální moudrosti nebude otevřen. v horizontu transcendentální moudrosti ta strast, kterou máme, připadá nerealistická. Nemá žádný, žádný opodstatnění v realitě. Osoby neprobuzené hm? jsou jaké osoby? podle buddhismu. Jsou osoby, které vidí zašpinění mysli opodstatněné v realitě. Ale zašpinění mysli není opodstatněné v realitě. Osoby probuzené vidí zašpinění mysli jako něco, co není v realitě opodstatněné. Proto mají jisté libosti a nelibosti, ale neberou je vážně. Osoby neprobuzené žijí hm? na základě jejich libostí a nelibostí. No a to je, jak meditace nám prospívá. No a tak jsme toho napovídali dost a teď můžeme, do kolika meditujeme? Do šesti, jo? Tak si uděláme 15 eh, minut pauzy a pak dáme 45 minut meditace a zítra zase vysvětlím trochu více, eh, jak se dostat do meditace, hm? jak se dostat do eh, stavu, kdy mysl je v rovnováze. Hm? Tato rovnováza, rovnováha mysli se nazývá též zjemnění mysli. A podle našeho spisu zjemnění mysli je předpoklad toho, aby jsme spojili moudrost s koncentrací. Jestliže mysl není zjemněna, my nemůžeme spojit koncentraci s moudrostí. Koncentrace nebude moudrost a moudrost nebude koncentrace. Jedině na základě zjemnění mysli náš spis vysvětluje, koncentrace a moudrost se stane jeden blok. A to je eh, Mahajánová interpretace stejného principu. Hm? Podle buddhismu musíme jako objekt míti nirvánu, aby jsme spojili moudrost a koncentraci v jedno. Z hlediska Mahajánového učení ne, nemusíme čekat na to, až se zjeví nirvána, na základě zjemnění, hm? což je stav jasnosti a odpojení a relaxace, my můžeme spojit koncentraci a moudrost v jeden blok. Hm? A na základě toho můžeme pak meditovat na nedualistický stav vědomí. To je Mahajánová meditace. Tento nedualistický stav vědomí, jestliže máme hlubokou zkušenost v meditaci se stává přirozeným stavem. A to je zen. To je čínská tradice. No a teď eh, dáme 15 minut pauzy. Jaké pauzy? chození v, ve stavu vdělé pozornosti. Hm? To chození může být rychlé, může být pomalé, můžeme střídat rychlé a pomalé. To je tež eh, zenová meditace chození. Hm? V Číně nebo v Japonsku se chodí kolem sochy Manžušryho. Hm? Pomalu pak se běží, pak zase pomalu, pak se zase běží. Hm? Čím meditující by měl chápat, že na objekty mysle nemá ulpívat. Každý objekt mysle je pouze obraz mysli. Hm? No a jdeme na to.